chula estonta esperanto movado estos hibrido verscheine neniu niu auscultanto malconsentus che la revuo esperanto de universala esperanto associo kai la ondo de esperanto internazia sen dependa magazino en esperanto staras inter la plei grava i periodajoi en nia non tempa movado Versaine ne niu auscultanto malconsentus, che nia tut monda esperanto movado trapassas crison iam de quelcai iar decoi. Membroi de cluboi cae asocioi, ciu en urboi, ciu en landoi, ciu en internazia campo, shrumpas. Ofte oni legas cae audas pri al proximigianta acuta situatio se nenio nova ocasos. Cai curiose, tiu criso trafas nin en momento ciam nia culturo floras, cae la usado de la lingvo farigias pli cae pli interesa, tiel che la travivado de esperanto nun tempe estas vere stimula spirit riciga sperto. Ciu ne stranga paradoxo, por pripensado pri paradoxo, mi petas che oni attentu pri du freshai articoloi quiui aperis en du revuoi. Shainas al mi che ili havas interesan interligon. La unua articolo publicigis en La Ondo, pagioi hoc cae nau, La autoro estas eminentulo versaine unuanime respectata, Renato Corsetti. Mi resumi liaen ideoin. La malnova UEA finigiadas cae la nova estas reinventenda. Ec de la iaro 1991, dia membro nombro malpliigas. Acumuliginta capitalo antaue liveris renton – quiu conservis la finanzan sanon de la associo. Lasta tempe, la finanza ordo en Europo shangigis tiel che rentoi tendenzas al malapero. Ne plu eblas paghi la gisnunain servoin faratain de UEA. De tiu reson puncto, corsetis saltas al tute alia iom scua demando. Ciu ni vere besonas tut mondan cun nordigan organizajon? Persone li pensas che yes, contra la opinio de la retai maniuloi. Lau la veterana Corsetti, la idealoi de Zamenhof estas plu alirendai. Ne militi, ne mortigi homoin, provi compreni unu alian, provi esti justai. Oni ia usu la reta in rimedoin por minimum migi costoin sed ni plu havu nian tutmondan mondan asocion. Nun mi volas resumi la duan articolon pri kiu mi komence aludis. La autoro estas Dima Shevchenko, unu el la nunai redaktoroj de la revuo Esperanto de UEA. La titolo pagio hoc aprilon du estas per si mem pensiga. Strategia prioritato de la Esperanto movado. Reta esperantista infrastructuro. Lia analizo estas simpla kaj recta. Niai lingvo kaj movado havas kiel prioritaton informadon al la ekstera publiko kaj informadon inter la esperantistoj mem. Jen tasko kiun interreto perfekte plenumas sen la bezono de granda fizika organizo. Per la reto oni povas eĉ organizi ĉeestajn eventojn, kongresojn, tendumadojn, Festivaloina, excursioina, cursoina, simpla ina chesta in prelegoina. Por tio necessas bone organisita interreta infrastructuro, qui sparumon kai effiche funxiu. Comprendeble atentigas Shevchenko, necessas zorgoj kai prudento la catastrofo quiu trafis la reteion Ipernici, quiu fermigis en la iaro 2016, estas neforgesenda exemplo de dangero for perdi valora laboron cae materialon. La nun tempe universale usata Facebook same ne taugas, char en gi esperantistoi estas de nove nur gastoi kai li proponas simplan solvon usanto de esperanto nebre mezonas havi proprain retain servoin, kiui informas pri la novajoi relatai alla esperantista vivo, kie eblas trovi informoin pri la eventoi cae aranjoi, kiui helpas trovi contactoin cae comunicii acquiri libroin en esperanto cae aliaen relataen varoin. Finfine, lerni cae progressigi esperanton, lernigi la aliaen. Tiun voion provas ekiri UEA mem. Eble temas pri simpla solvo por timiga problemo, mancas tamen equilibrigi la contoina. Ien du ideoi. Corset recommendas pluan physican asocion. Shevchenko recommendas che oni utiligu retan structuron. Ciu ili effective estas contrauai? Certe ne. Harmoniigo de tiui du ideoi montras al ni la estontetson de nia lingvo en la mondo per tauga hibrido. Ciu ni seriose pensu cae ec agul por la plenumo